عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني بكم يبود بوديا لكراري da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa da kariyarsa wanda Allah ta'ala ya shirye shi shi ne shiryayye Allah ta'ala shirye da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shirya a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata su manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama da talikai قد قدروا عن سمع كل بيان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان جماعة ما سرارم أكون وانا شرنا كندن تاريخي in ba a manta ba a baya mun tsaya a tarihin sayyidina abubakar wanda muka faɗi matsayinsa da khalifancinsa da iyalansa da duk abin da ya shafi rayuwarsa da talifancin da ya na shekara biyu da wata biyu. To mai bin sa shine Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar sun haɗu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a kakansa na takwas. Da haka shi ma ba Quraishi ne sun haɗu a Ka'ab bin Lu'ayyi kuma ane masa alkunya da Abu Hafsin mahaifiyar Sayyidina Umar ana kiranta hanta matu binti hisham al sunan mahaifinsa kuma al-khattab sunan mahaifiyarsa hanta matu bin hisham al ita wannan hanta matu bintu hisham al-makhzumiyya shaƙiƙiyar wato amr bin hisham ce wato abu jahil wasu ɗaya ubansu ɗaya da abu jahil ita mahaifiyar wato sayyidina umar sayyidina umar dogo ne mai jiki fari yana da sanko yana amfani da hannunsa na hagu kamar yadda yake amfani da hannunsa na dama kuma yana da kwarjinin gaske mai cikakken fari kuma yana da cikakken gemu haɗa da kasumba kamar yadda yazo a cikin siyar a alamun nubala na imamu zahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a hadisai da dama akan falala da darajar sayyidina Umar kamar wani hadisi da yake cewa da khaltu jannata fara'aitu qasran min zahabi yace na shiga aljanna sai na ga wani gida da aka kera shi da zinari fa qultu liman sai nace wannan gidan na waye. Fakilar li shabin min quraish aka ce min gidan wani matashi ne daga cikin quraishawa fa zanantu anni ana huwa sai na dauka ko na wani fa li umar bin khattab sai aka ce wannan gidan na sayyidina umar ne wannan imam ahmad da imam al-bukhari da muslim suka rawaito sannan ya zo a wani hadisin shi ma yana cewa arhamu ummati abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umar mafi tausayin al'umma ta shine sayyidina abubakar mafi tsananin kishin addini a cikin al'umma ta kuma shine sayyidina Umar sannan yana cewa Allahumma izzal islam bi Umar bin Khattab Allah ka ɗaukaka musulunci da sayyidina Umar sannan dan Mas'ud yana cewa ma zilna a izzatan munzu aslama Umar ko mu gushe ba a cikin ɗaukaka da daraja tun ranar da sayyidina Umar ya musulunta haka nan ikramatu yana cewa lam yazal islamu tiktifa in hatta aslama Umar musulunci bai gushe ba a ɓoye har ya zuwa ranar da sayyidina Umar ya musulunta haka Imam Ahmad da Tirmidhi su ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lau kana ba adina biyun la kana umar da za a yi annabi a bayana to da dina umar ne sai dai babu annabi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wanda zai zo da sabuwar annabta yace bainama ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna Ya yace wata ran ina bacci sai naga ana bujiro min da mutane wa alaihim qumusun kowanne da riga a jikinsa minha ma yablughu as daya a cikin riguna akwai wanda yake kaiwa kamar wato kirjin mutum wa minha ma yablughu duna zalik wani ma bai kai haka ba wa marra alayya umar alaihi qamisun yajruhu sai sayyidina umar ya wuce da riga yana jan riga din a kasa sai sahabbai suka tambaye shi ma awwalta zalik ya rasu lalla. da me ka fassara wannan riga da ta gani a mafarki sai yace wato addini ya fassara ta ne da addinin sayyidina umar sayyidina umar an haife shi bayan shekara giwa da shekara uku ya musulunta a shekara ta shida daga annabta yana ɗan shekara ashirin da biyar ya musulunta bayan musuluntar maza wato arba'in da ɗaya mata goma sha ɗaya ko maza talatin da tara mata ashirin da uku ko maza arba'in da biyar mata goma sha ɗaya kamar yadda ya zo a cikin tarihin kulafa na imam suyuti sayyidina umar yana cikin as-sabiqun al-awwalun kuma ɗaya daga cikin al-khulafa rashidun kuma ɗaya daga cikin mutum goma da aka ba satifiket ɗin aljanna tun suna duniya kuma sirikin wato manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama domin ya auri yarsa Hafsa manzon Allah ya auri yarsa Sayyidina Umar Hafsa kuma rawaito hadisi 539 daga gare shi Malam ibn wai ya rawaito daga Mujahid cewa kusan sau 20 Sayyidina Umar wato ainihin yana faɗar wata magana sai kaga Alkur'ani ya sauka daidai da wannan abin da Sayyidina Umar ya faɗa wannan shi ake kira muwafaqa Sayyidina Umar akan wasu nasosi sayyidina Umar ya zama khalifa a ranar da sayyidina Abubakar ya rasu 22 ga watan biyar shekara ta goma sha uku bayan hijira sayyidina Umar ya bayar da misali da kwatance na gaskiya da adalci da ainihin wara'u da tsantseni da taka tsantsan da tausayi da rahama da jin kai wajen gudanar da harkar gwamnati da dukiyar al'umma gwamnatin sayyidina Umar ta yi fa'i ta kasaita ta girmama ta samu nasarori wajen kai musulunci ƙasashe da garuruwa da yankuna masu tarin yawa a lokacinsa aka buɗe ƙasar dimash a shekara ta goma sha biyar aka buɗe yarmuk sannan shekara ta goma sha shida aka buɗe aljabiya da eliya da sargo da rimadi da kuma kwalara da aka yi a zamaninsa wata ake kiranta awamas ko awamas a shekara ta sha takwas sannan aka buɗe aljalwa'u a shekara ta sha tara sannan aka buɗe lyon da kaisariya a cikin wasu yankin ƙasar sham wannan buɗe-buɗe da nasarori da musulunci ya ce a lokacin saidina Umar ne aka same shi tasailan an ikwatil iman afwan ya iyalan Umar sayyidina Umar ya auri wata mata mai suna Zainab Binta Maz'um ta haifa masa ƴaƴa guda uku akwai Abdullahi bin Umar akwai Hafsa akwai Abdurrahman wannan duka mahaifiyarsa sunanta Zainab Binta Mas'ud sannan ya auri mata ta biyu mai suna Mulaikatul Khuzaiya ta haifa masa ɗa mai suna Ubaidullah daga baya suka rabu da ita ya auri mata ta uku mai suna Ummu Hukaym bintul Harith bin Hisham al-Makhzumiyya ita ma ta haifa masa ɗa mai suna Fatima daga baya kuma ya auri wata mata mai suna Jamilatu binta Asim bin Sabit ita ma ta haifa masa ɗa Asim bin Umar ita ma wannan daga baya suka rabu da ita ya auri kuma Ummu Kulsum yar Sayyidina Ali yar Fatima wanda ta haifa masa ƴaƴa guda biyu jikokin manzon Allah kenan a gidan Sayyidina Umar wanda akwai Zaidu akwai Ruqayya wato waɗannan duka ƴaƴan wato ita wannan ƴar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ƴar ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mata kuma da ake kiranta Luhayya ƴar ƙasar Yaman ta haifa masa ɗa mai suna Abdurrahman Karami daga baya sake auren wata wata mai suna Atika bintu Zaid bin Amr ita ma wannan bata haihu ba ita ce wata Zubairu bin awam ya aure ta bayan rasuwan sayyidina umar da haka yayin sayyidina umar gabaki ɗaya guda tara ne abdullahi hafsa abdurrahman ubaidullah asim zaid ruqayya Abdulrahman, karami maza guda shida mata guda biyu kuma yayi aure sau bakwai to ya rabu da wasu sannan ya aure wasu wannan sune zuriyar sayyidina umar sayyidina umar kamar yadda imam ibn sa'ad ya rawaito da abu ya ala da al-hakim da imam al-baihaqi akwai sabani mai yawa kamar da yazo a cikin dalailin nubuwa dangane ga dalilin musulunta sun rawaito dalilin musulunta sai na umar hanyoyi da dama wasu ce ta hanyar 'yar uwansa fatima bin khattab da musulunta wasu ce akwai wani mutum jamil wanda ya kasance wato mai yawan yaɗa jita-jita lokacin da suka gamu da wani sahabi yake nuna masa mahimmancin addinin musulunci yake cewa ya je ya gaya ma wannan mutumin ya yaɗa a duniya cewa zai musulunta kamar yadda za a cikin siratun nabawiya a sahiha ta Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani to an kawo dai dalilai da dama na musuluncin sayyidina Umar wata ruwayan kuma ta ce addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar da zo a cikin Bazzar da Imam Tabrani da Abu Nu'aym a cikin Hilya da Imam Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa rawaito hadisi ne kama da wancan game da musulunta sayyidina Umar haka Ibn Asakir da Abu Nu'aym surwaito daga Abdullah bin Abbas ya tambayi sayyidina Umar dalilin da yasa ake kiransa Al-Faruq ya bayyana masa daga ciki akwai dalilin musuluntarsa kamar da cikin sahihu na nabawiyya haka gidi dalilai da dama sun zo haka a cikin tarihul khulafa shi ma kawo kissa mai tsawo game da dalilin musulunta sayyidina umar imam bukhari ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud yana cewa ba mu gushe ba cikin izza da daukaka tunda sayyidina umar ya musulunta haka wani ibnu sa'ad da dabrani sun rawaito daga abdullahi dan mas'ud ya ce kana islamu umar fathan musulunta sayyidina umar buɗi ne da nasara wa kana hijratuhu nafran kuma hijirarsa na farashe ga musulunci da musulmi wa kana imamatuhu rahmatan shugabancinsa kuma jin kai wala qad ra'aytuna wa ma nastati'u an nusalliya ila albayt Ishi hakika na gan mu ba ma iya yin sallah kusa da ɗakin Allah hatta aslama Umar har lokacin da sayyidina Umar ya musulunta falamma aslama qatalahum hatta tarakuna fa sallaina lokacin da ya musulunta ya yaƙe su har sai da suka ba mu dama muna yin sallah ibnu sa'ad da al-hakim su rawaito daga huzaifa ya ce lamma aslama umar kana al-islamu karrajul al-muqbil yace lokacin da sayyidina umar ya musulunta musulunci ya zama kamar wani mutum ne mai fuskantowa da gudu la yazdadu illa qurban baya ƙara komai sai ƙara kusanci falamma qutila umar kana al-islamu karrajul al-mujbil lokacin da aka kashe sayyidina umar sai musulunci ya dawo kamar wani wato ainihin baƙon wato mutum wanda yake ba da baya la yazdadu illa bu'udan kuma kamar da ibnu asakir wato cewa ranar da sayyidina umar zai hijira yayi ta ne a bayyana har yana sanarwa da mutane cewa shi fa zai hijira gobe wanda yake so ya tare hanya to ya zo ya tare shi sayyidina umar shi aka fara kira amirul mu'minina a cikin wato sarakunan musulunci ko cikin khalifofi shi ya fara rubuta tarihin hijira kuma shi ya fara kafa baitul mali can babu wani abu baitul mali dukiyar gwamnati ba ta da wani matsara lokacin sa ne ya fara wato kafa baitul mali matattarar dukiyar musulunci shirayar da sunnar jam'i a cikin jama'a da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ana yin jam'i a cikin sallar asham da tarawihi da azumi amma lokacin sai dina abubakar sai zama kowa yana yin ta sai dina umar ya zo idawo dawo da wannan tsari cewa a dinga haɗawa ana yin sallah tare ya fi kowa yi tasa ya fara tsara tsara rijista a ma'aikacin gwamnati a zamanin sa aka faɗaɗa ko aka fito da ka'idar aulu wanda ake yi a cikin rabon gado da tabbatar da wato haramcin mutu'an aure da yin bulala tamanin a da hana sayar da umu walada duk waɗannan wato an tabbatar da su a lokacin sayyidina Umar shi yasa aka aka fara gina sababbin garuruwa kamar Kufa da basara da Mosul da kuma tsarin albashi da makabantar irin waɗannan ayyuka masu yawa wanda duk a lokacin gwamnatin sayyidina Umar aka fito da wannan tsare-tsare wasu abubuwan dama akwai su tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dai basu fito fili ba sosai ba haka lokacin sayyidina Umar sai yasa aka fito da su fili aka yi musu tsari don su dace da yanayin al'umma da kuma yanayin zamanin da ake ciki ibn afakir da aftari da imam nawawi a cikin tahzib da sun yi wannan bayani game da wannan a lokacin sai na umar dai aka bude kasar masar haka nan kuma aka bude wato kasar da a shekara ta 21 a shekara ta 22 aka bude birnin iskandariya a wannan shekara dai aka bude isbahar da hamazana a wannan shekara wato gwamnan misr amr al-as ya yaƙi Tarabulus al-Maghrib da Amuriya kuma Amirul Jaishi mai kula da yankin Afirka na wannan zamani Wahabu bin Umair al-Jumahi wato da Amirul Jaishi mai kula da yankin Sham Abul A'war a shekara ta 23 suka faɗaɗa yaƙe-yaƙen shigar da addinin musulunci wato inda bai shiga ba a faɗin yankunan wancan bangare duka wannan lokaci aka bude garuruwa masu yawa kamar Himsu, Albasara, Ba'ala Bakko da ubullat har aka buɗe Qudus aka karɓo wato masallacin Kudus daga hannun wato kiristoci a wannan lokaci har wanda ya buɗe Kudus ɗin shi Abu Ubaida ya aika wa na Umar cewa ya zo ya karɓo mukullin da hannunsa. A nan ne aka bada wata kissa guda biyu kaya shek albaniya inganta isnadinta ɗaya kuma ba a ce komai akan isnadinta ba. Kissa ta farko shi shine Sayyidina Umar lokacin da zai tafi wannan guri ya wato tafi shi da ɗan rakiya ne mutum ɗaya. ba kamar yadda aka saba ganin gwamna ko shugaban ƙasa an zai tafiya sai an ɗauki jama'a masu yawa da mu mugan makamai saboda yanayin tsaro da jin tsoro da sauransu amma lokacin sai na umar gashi zai tafiya doguwa ya ɗauki mutum ɗaya ya raka shi kuma suka yi amfani da abin hawa guda ɗaya wasu ce alfadari ne wasu ce ma jaki ne sai zama idan ya hau kilomita ɗaya sai ya sauka ya ba wancan shi ma ya hau kilomita ɗaya shi ya dawo ƙasa shi ma an yi gaba sai ya sauka kilomita ɗaya ya ba wancan shi ma ya hau haka suka dinga har suka kai bakin garin lokacin da suka kai sun yi busu busu sai gashi Abu Ubaida ya zo tarasa sai yake ce masa wannan gari ana ta jin labarin ka. kowa yana so ya ganka don haka an cika a makil bai kamata ka shiga haka busu busu da kai ba ya kamata mu kawo maka kaya ne irin na sarakuna ka sa kai wanka a ganka cikin kwarjini da ban tsoro da barazana sai sai sayyidina Umar ya murmushi ya kalli Abu Ubaida ya ce to ai ba da riga muke barazana ba mu muna barazana ne da imanin mu da gaskiyanmu da riƙon amananmu da kuma gaskiya da muka yarda da ita muke binta yace duk ranar da mutane suka wayi gari suna barazana da riguna da ban tsoro to hakika babu adalci a tsakanin jama'a yace da ta mu mutane da kaskantattu sai Allah ya kawo musulunci ya ɗaukaka mu duk ranar da muke neman ɗaukaka ba a cikin musulunci ba to kaskancin nan namu zai sake dawowa kanmu ga wannan abu da sayyidina Umar yake faɗa cewa duk ranar da musulmi suke neman ɗaukaka ba a musulunci ba za su kaskanta yau shi muna kallo yadda duniya take jujjuyawa kuma duk inda ake yaƙi sai kaga musulmi ake yaƙa tare da waccan izza da ɗaukaka da suke da ita wannan shine abin da ya faru bayan an yi gumurzu mai tsanani sannan aka je aka buɗe ƙasar farisa wato karkashin jagorancin sa'ad bin abi waqas wanda shi ma an yi yaƙuƙuwa masu faɗi jarumai kamar irin su khalid bin walid irin su alƙaƙa'u bin amr irin su mazkur bin adi da irin su Abu da bin jarra da amurdin al-As wato waɗannan har ta kai wakilin Hiraqalu a ƙasar Dimash yaranta da gudu ya je ga wa sarkin Rum labari cewa shi sunansa wannan mutumin Bahana cewa kudus fa ta fada hannun musulmi wanda aka kwashe kusan wata hudu ana fafata yaki a can kuma yankin Iraki akwai Al-Musanna bin Harisa da Sa'ad bin Abi waqas suna ta fafatawa suka buɗe garura masu yawa har Sa'ad ya kai daular Farisa inda aka yi gagarumin yakin nan mai tarihi wanda ake kira yakin kadisiya tsakanin Rostam kwamandan Farisawa wakilin sarkin Farisa da kuma Sa'ad Abi Waqqas wakilin Amirul Mu'minin Sayyidina Umar rundunar musulmi su dubu takwas ne a wannan yaki su kuwa rundunar Farisawa su dubu sittin har da jiwaye suka zo amma a ƙarshe musulmi suka yi nasara a wannan gagarumin yaki wanda aka daɗe ana faɗarsa a tarihi a cikin tariku tsabari juz'i na hudu shafi na biyar almamu tsabari ya rawaito cewa lokacin da musulmi suka bude wato bahurashir da kuma wani gari ake kira yazdajir wato shi yazdajir din shine kamar sarkin bahurashir din sai ya gudu wanda dama shine wakilin sarkin kisra a wannan yanki da wannan wato labari na karya wannan garuruwa da suke kusa da birnin farisa ya isa kunnen sarkin farisa sai ya haɗu dukkan iya ƙarfinsa musamman nasarar da ya ga musulmi sun samu a yankin kadisiya ya turo duka ƙarfinsa ya turo sojoji wato ainihin kusan dubu ɗari da wani abu aka zo aka fafata yaki mai tsanani wanda ta kai ga faɗuwar daular farisa kuma musulmi suka shiga wannan daula suka naɗe waɗannan abubuwa da ake na maguzanci wutar da aka shekara dubu ana bauta mata ko mutuwa ba a bari ta yi akwai wakilai da aka zaunar da su a gindin wannan wuta da sun ga za ta mutu sai sake hura ta amma musulmi suka kashe wannan wuta suka share gumakan da ke gurin suka kawar da waɗannan abubuwa na maguzanci suka yi sallah a cikin wannan fada wanda ta kai shi sarkin Farisa ya gudu ya tafi Cana ya je samu sarkin Cana ce a taimaka masa da wato ainihin sojoji domin ga wasu mutane sun kwace masa kasa da sarkin Cana yake tambayi sa wani irin mutane ne wace kama gare su sai yace waɗannan mutane ba wai girma gare su ba amma ba sa tsoron mutuwa Ya ce to a duk mutumin da ba ya tsoron mutuwa ba za a iya yin mulkin mallaka a kansa to da haka dai a ƙarshe bai maka masa sa'ilan an ikwatil imani afwan akhi ya musliman abuwa wa la haka nan suka buɗe kin nasrina suka kuma buɗe antakiya irin su manbahu irin su halab duk wannan karkashin jagorancin amr al-as sannan aka yaƙin kirkisiya'u ƙarƙashin jagorancin al-harith bin yazid al-amiri sannan aka buɗe musul ta hannun rabi'u bin al-akfal a shekara ta goma sha takwas sannan aka buɗe ne sabur da irin su sus da irin su ramu hormuz da azerbaijan da hulwan waɗannan garuruwa ne da ake jin labarin su a tarihi ko ake karantawa duk lokacin sai umar aka buɗe su irin su tuftar da dastahirra duk wannan karkashin wato jagorancin sa addina abi waqas ha kuma aka kai aka gina birnin kufa da irin su harran da kuma shuba'u da irin su ruha da tikrit da nasibina da asbahan da sajistan da armenia haka dai nasarori wato suka ta tabbata musulunci ya kai inda ya kai kuma karfi ya ɗaukaka a cikin addinin musulunci sayyidina umar ya ba da kwatance da misali na adalci wato a cikin mulkin sa da kuma shugabancin da yawa al'umma har ta kai wato ainihin kamar yadda ya zo a cikin wadda malik yakan fita bayan gari don ya gwada amanar mutane da riƙonsu da addini ya taɓa zuwa ya tara da wani bawa yana kiwo ya ce kai bawa ba mu rago ɗaya mu yanka ka je ka gaya wa mai gidanka ka ce ya ɓata ko kura ta cinye ya ce to idan mai gida na nace masa rago ya ɓata zai yadda, tunda ya yadda da aminci na amma kuma Allah da yake ganin mu ya zan yi da shi sai na Umar ya ɓoye fuskarsa ne dan ya gwada mutane ya ga suna da riƙon amana ko ba su da shi to shine ya bi wannan bawa gida ya je su ya shi yantar da shi haka na arwaito da daddare yana yawo sai ya ji wato wata murya a wani gida wata mata da yarta suna hira sai yarta kakar take cewa yarta ko jikarta ki ƙara ruwa a cikin nonon nan da za mu kai kasuwa mu siyar sai ta ce yarinyar take cewa kakar ta ta na Umar fa ya hana ha'inci ta ce a ah, to na Umar yanzu yana ganin mu ai baya ganin mu sai yarinyar take cewa kakar ta to idan sai na Umar baya ganin mu ai Allah da ya halicci sai na Umar ya halicce mu yana ganin mu haka bai kamata mu ha'inci ba ita ma wannan kisa ta kayatar da sayyidina Umar yadda ya ga ashe adalcin da yake yi yana shiga cikin jama'a su ma suna kula da wannan haka wajen tsare dukiyar al'umma ya zo a cikin muwaƙa imalikin. wata rana sai da na umar ya fita bayan gari sai goni yana ciwon raƙuma ya kira shi ya ce da Allah ta tsan mana nono za mu sha muna jin kishirwa da yunwa mutumin ya tatso musu nono a cikin ƙwarya sai da na ya kama nonon ya sha kenan sai tambayi mutumin ka ya ce masa wannan nonon nawaye ko na ina ne sai mutumin yake cewa ai wannan nonon na gwamnati ne wato raƙuman gwamnati ne na tatsan maka nono sai sai dina Umar ya amayar da wannan nonon yana jin tsoron kada Allah ya kama shi da ya ci dukiyar gwamnati wannan yana nan a cikin wasa maliki kun ga wannan duk taka tsane da nisantar hakkin jama'a to sai Umar bayan duk wannan adalci da ya kafa da shekarun da ya kwashe yana shugabanci wato ajalinsa ya zo karshe a hannun wani mutum ba ma da ake kiransa Abu Lu'lu'ata al-Majusi wanda shi wannan asalin sa bawa ne na al mujirati bin Shu'ba sayyidina Umar ya wani hukunci a kansa wanda bai ji daɗi ba domin an ce mutumin zai dinga biyan kuɗi da yawa saboda shi ya iya sana'o'i da dama kuma yana da ƙwarewa a kan fannoni daban-daban sayyidina Umar ya ce tunda kana da ƙwarewa me gidanka ya dora maka haraji da zaka dinga biya mai yawa wannan babu laifi ka biya sai mutumin ya kulle sayyidina Umar a cikin zuciya wanda ta kai ga ga wato wasa wuka ya shiga cikin masallaci ya soka wa sayyidina Umar wannan wuka sahabbai suka yi kansa Saliyan su kama shi a ƙarshe da ba a kama shi ba har ta kai ga wato ainihin ya kashe mutum wajen goma sha a ƙarshe shi ma da ya ga ba hanyar mafita ya kashe kansa wannan shi ne wato abin da ya faru na ƙarshen wato wafati na sayidina Umar tare da wancan adalci da ya kafa ko bayan sa ne aka naɗa shugaba na biyu shine sayidina Usman to Allah ya saka musu da irin gudunmawa da alkhairi da suka gina a cikin addinin musulunci kuma gashi a ƙarshe ya yi shahada wanda shahada shine babban burin musulmi a ƙarshen sa na rayuwa ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi zaka mutasailan an ikhwati al-iman afwan akhi ya musliman ahwa wa la yahwani nan za mu tsaya a cikin wannan shirin namu na kundin tarihi sai a mako na gaba a madadin wanda ya ɗauka mana shirin sha'aban ibrahim shara'a da kuma ni ne gabatar da shirin muhammad aminu ibrahim daurawa a madadin sashen addinin musulunci na gidan radio freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi قد خدروا عن سمع كل بيان أجراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان